Des de fa molt de temps s'ha tingut la percepció que el sexe femení i els videojocs són incompatibles. Probablement ens n'hauríem d'anar molt lluny en el temps i fer estudis sociològics, evolutius molt complicats per arribar a la conclusió que no hi ha conclusió. Moltes opinions diuen que les noies són poc amigues de la violència gratuïta que porten els videojocs, que en general són més cerebrals, més dialogadores i que solucionen els problemes d'una forma més diplomàtica i que això d'agafar armes i carregar-se tothom que se't posi davant potser eh, és de tot menys diplomàtic. De totes maneres, cada vegada es veuen més noies a les sales de jocs en xarxa i cada vegada més noies comprant i venent al mercat de Sant Antoni dels diumenges i cada vegada més demanen la consola i els videojocs com a regal de Nadal o per celebrar unes bones notes. Amb tot, el fet que cada vegada més públic femení entri al món dels videojocs no dona dret a les companyies a perpetrar videojocs com els que s'han posat a la venda destinats al públic eminentment femení. Els jocs de Britney Spears per aprendre a moure el cos o els dedicats a Barbie haurien de ser il·legals, no per la seva temàtica, que també, sinó per la seva baixa qualitat. Si tots estem d'acord en que s'ha de controlar la violència gratuïta i que la gent cada vegada compra més originalitat i creativitat i menys vísceres, també hem d'estar d'acord en que no s'han de reproduir els tòpics femenins als videojocs. Una consola mai podrà ser una Nancy tocador ni un disseny a tu moda. Les ments pensants del màrqueting del futur han d'aprendre, per exemple, del fenomen Powerpuff Girls, conegudes aquí com les supernenes, una sèrie que, per la seva originalitat, està arrasant entre el públic femení d'arreu del món i que fa vendre xifres astronòmiques de videojocs i merchandising menys prejudicis i més idees, que al cap i a la fi són el que fan girar el món, els dels nois i el de les noies, o no? Game over. Ona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Aquests són els continguts del programa d'avui. A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge del Game Classics està dedicat a la marca japonesa Konami. Al Top 10 Clàssic escoltarem la llista que han elaborat els usuaris de la web MSX Games Box sobre els 10 millors jocs de la història per MSX, de tota la seva història, més diversió i menys megahertzos. Aquest és el lema d'aquest col·lectiu, per tant, ens podem preparar. Game Masters és la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa. Avui escoltarem les opinions sobre el top 10 d'MSX i, en general, sobre aquest sistema informàtic que va revolucionar moltes coses, a més dels videojocs, als anys 80. Game Over analitza l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del joc Smash Court Tennis de PlayStation 2, la presentació de les novetats de Nintendo per la GameCube, del Crazy Taxi 3 per Xbox, del Jedi Outcast per PC i de la versió del Super Street Fighter Turbo per Game Boy Advance. Acabarem el programa amb Game Web, avui dedicat a dels portals que donen més joc a internet i, per tant, des d'ara mateix durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game over. Konami és una de les grans marques en la història dels videojocs. Scramble o Frogger són dos noms que pertanyen en aquell petit olim dels jocs que han format part intensa de la vida de moltíssima gent arreu del món. Una de les primeres grans empreses de videojocs que encara avui es manté molt en forma. El Game Classics d'avui està dedicat a Konami. Aquest so pertany a l'Scramble de l'any 1981, dissenyat per Konami. El joc era el primer shoot and up amb un scroll de dreta a esquerra. A més, la possibilitat de disparar bombes i làsers a la vegada també era una gran novetat. Comença el Game Classics d'aquesta setmana dedicat a Konami. Game Classics. Game Classics. La Konami va néixer l'any 1969 a Osaka Avui l'empresa està establerta a tot el món i té 2.000 empleats, la meitat dels quals són desenvolupadors de projectes. El Frogger apareix l'estiu de l'any 81. El seu èxit al Japó és total. Al cap d'un any arriba als Estats Units. Sega el distribueix i Frogger es converteix en el segon millor videojoc d'aquesta empresa nipona. El joc es desenvolupa en una carretera i un riu que la nostra granota ha de travessar sense que l'atropellin els cotxes, ajudant-se amb uns troncs. Frogger és el primer títol que la Konami converteix per la consola d'Atari 2600. Ara escoltarem amb la formació californiana Bad Religion la peça Frogger, dedicada al nostre videojoc. life my life Un any més tard apareix Puyan, un joc basat en el conte dels tres porquets se'l considera com un dels shooters més innovadors de la història dels videojocs. Un any abans dels Jocs Olímpics de Los Angeles 84, Konami llança Track and Field, també conegut com Hiperolímpic. El joc consisteix a superar sis proves olímpiques. L'empresa subministradora dels pulsadors per la cabina es fa d'or, ja que la velocitat amb què el joc obligava a prema els botons era tal que cada dos per tres s'espatllaven. La versió que en va sortir més tard per l'Atari 2600 incluïa un parell de botons d'alta qualitat perquè els usuaris s'hi despatxessin de gust. El mateix any apareix Girus, considerat per moltes persones el més memorable shoot-em-up gràcies, sobretot, a la seva banda sonora, que eren versions de música clàssica. Un altre shoot'em up memorable és el Time Pilot 84, una versió del Time Pilot de dos anys abans. Si el primer era un avió modern, en aquesta segona part pilotem una nau del futur. L'any 1985, Yar Kung Fu apareix als salons recreatius gràcies a la Konami. Encara ara, 22 anys després, aquest videojoc no ha passat de moda en cap dels seus aspectes. És un dels primers jocs d'arts marcials i en destaca la senzillesa en el seu control. Per acabar, fem un salt a l'any 1989. Konami treu el primer arcade dedicat a les tortugues ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Un videojoc curiós en què podien jugar un màxim de 4 jugadors. Al començament apareixia una pantalla amb el missatge següent. Els guanyadors no es prenen drogues. I fins aquí el nostre temps dedicat a la Konami. I és curiós perquè durant tota aquella època aquest eh, missatge del director general de la FBI es va poder llegir a molts eh, jocs que es van repartir arreu del món i que, i que, a més a més, no formaven part del territori americà i que, per tant... Que els... Eh, eh no. Com és això? Els... Winners don't use drugs, o alguna cosa així. Sí, no els, exacte, els guanyadors no prenen drogues, les venen, si de cas. Aquests <laughs> són els autèntics guanyadors. Per tancar la secció Game Classics, escoltarem el top 10 d'avui. Concretament fa referència a la votació online que tots els usuaris de la web DMSX Games Box sobre els 10 millors jugadors de la història, els 10 millors jocs, perdó, de tota la història de, dels MSX han anat fent. El lema d'aquesta pàgina és més diversió i menys megahertz. És, per tant, el lema d'aquest col·lectiu, que són prop de 1.000 usuaris que estan registrats a la pàgina MSX Games Box i que han elaborat una llista amb algunes sorpreses. Aquest és el top 10. Número 10. Nemesis 3. número 9, Salamander. Número 8, Nemesis 2. Número 7, FU Spirit. Número 6, Nemesis. Nemesis. Sim, Myth of Gellius. Adventure. Número 3. Nightmare. Número 2. Metal Gear 1. Metal Gear 2 Masters. Doncs com sempre, la part central del Game Over és la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Xavier Serrano i en Jordi Celles. Benvinguts tots plegats a una nova tertúlia de, del programa Game Over. Avui em sembla que, com sempre, últimament... Polèmica, la, polèmica. La, sí, sí, la llista del top 10, eh, el top 10 provoca, provoca polèmica. Abans que res, però abans de començar a parlar de la llista, per situar una mica la gent, podríem eh, dir 5 cèntims què és MSX, què era MSX, eh, una mica en genèric, no? Perquè tothom doncs, es posi a tot, llavors anem a comentar els jocs. Sí, bueno, MSX és un, és un ordenador que que en, la década de los 80 en Japón es el que bueno, tuvo más éxito y varias compañías se eh, fabricaron modelos. Digo, la compañía más importante eh, que fabricó modelos, Sony. Sony fue la que... O sea, están que era un estándar. Era, era un de ordenador y diversas compañías el van, a van estar fabricando. Sí, bastantes, compañías, bueno, entre ellas también lo que es Matsushita, que bueno, más conocida en Occidente como Panasonic, y también eh, Toshiba y bueno, esas son las tres más importantes. O no sería el que podría ser, no un, sistema que no només es unimarca, diguéssim, no? Un Amstrad, un no sé qué un, una amiga, no? en general no, porque O MSX era un sistema probablemente más abierto en aquest sentido. no? Amb vocació una mica de ser estándar mundial, Hombre, date, date cuenta de que, entre otros motivos, eh, tecnológicamente el MSX era más abierto de ninguno porque tanto podías utilizarlo con cassettes como con cartuchos, ¿no? Y aparte que una cosa que, bueno, yo quería añadir es que otra marca que también sentó bastante cátedra con el tema fue Canon, con el V20 creo que fue, de MSX que también fue <clears throat> un, sistema que, a diferencia de los Hitbit de Sony, tenía una entrada de cartucho en vez de dos. El Hitbit Sony MSX2, el, e, F9 creo que era, eh, tenía dos entradas, con lo cual había un truco, una especie de action replay, como lo conoceremos en estos días, que lo combinabas con juegos en, general, esencialmente de Konami. El Game Master, creo que. Exactament, eh, <laughs> nunca mejor dicho. Mai millor dit en aquesta tertúlia. A veure que me'n recordi jo, aquests ordinadors eren aquells que tenien el cartutxo aquí a sobre i un petit joystick, molt d'ells? Mm, Alguns, bueno, el sí, per exemple, sí. portava un... Sí, que era un la palanquita finita, sí, larga, con un botó eh, usualment amarillo, ¿no? ¿Te refieres? Sí, em sembla, sí, recordar que era com, no sé, i era tot sí. com, com molt quadradet, no? Era tot com un posadet, sí, i els MSX, cursors... MSX. Sí, sí, sí. Què passa? Que hi havia diversos, com a diverses marques fabricants d'MSX, mm -hmm, per tant, hi havia moltíssimes formes d'això. Quin, quin va ser el que va arribar més aquí? O sigui, el que, el que en aquella època doncs, va córrer més o teníem més, teníem més a mà d'MSX? que algunos alguns dels nuestros oients o molts dels nostres oients poguessin haver tingut a casa va no? Bueno, el, el, modelo de Sony de los, de los fueron los que más éxito tuvieron aquí y, y, bueno, y también hubo modelos, lógicamente, que se quedaron en, en Japón. Digo, por ejemplo, muchos eh, modelos de Panasonic, que también son muy buenos, como los AW, W, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí, también. Y nos dejamos otro en el tintero más bastante importante. Bueno, te refieres al, al, Turbo, al, R, al Turbo, R. Turbo R. Em sembla que va ser, eh, jo crec, la primera vegada que es va intentar unificar un ordinador. O sigui, jo, jo diria que abans de PC es va intentar amb MSX, no? intentar globalitzar tot amb un, amb un ordinador Uh -huh. I, i bueno, es, va, es va aconseguir durant bastants anys. Aquest ordinador estava destinat a, a, a, tots, a totes les activitats que es poden fer amb una màquina, o sigui, podia fer de tot, o estava orientat <coughs> principalment a videojocs. Evidentment, Game Over és un programa de videojocs, no? però la màquina tenia diverses possibilitats. Tenia una bastante curiosa, que era la, la mesa de mezclas de vídeo, ¿te acuerdas? Que salió... Sí que era pues digamos lo que con una videocámara no digamos doméstica y tal que te compras hoy en día una mesa para hacer unos efectos y tal bastantes están completillas pero a la par limitadas no porque mm. te restringes a eso. Pues un MSX hacías, la verdad, para los tiempos aquellos, yo creo que Home, virguerías. Estem, eh? estem parlant de 8 bits, no? Sí, sí, sí, sí totalment. Bueno, el Turbo R no, no? Eren 16. Era sí. dos, dos processadors. Sí, tenia, eh. tenia un coprocessador. Sí, perquè de fet encara hi ha molts usuaris que utilitzen aquest tipus d'ordinadors i, i que es, encara es fan fins i tot jocs. Vull dir, jo sé el eh, el, bueno, el David, que ens va vindre l'altre dia, va mhm. vindre uh -huh. en quatre programes més de, de MSX que s'havien fet el 2000. Que, o sigui, que hi ha gent que encara continua programant amb aquest, uh mhm. -huh. amb aquest sistema. Entrem a la llista, si us sembla, que és el, el tema del que va el programa, que són els videojocs i que ha provocat ja, mentre estava sonant, certes, <laughs> certes cares de disconformitat entre, entre els nostres tertulians. A veure, en el número 10 de la llista ens hi col·loquen aquesta gent que són, repeteixo, de la pàgina que es diu DMSX Games Box, una pàgina que, eh, com comentava l'Albert, govern té més de 1.000 usuaris registrats. Uh mhm. -huh. Els que estan registrats són els que han elaborat aquesta llista, per tant és una llista per votació d'aquests 1.000 usuaris, per tant representa el que representa, ni més ni menys. O sigui, és la que llista... té la democràcia. Que no, no, no, no, no, se supone que saben. gust però, de tothom. Bueno, aquesta gent en el número 10 ens que En MSX hay que restringir 10 títulos en MSX, es como decirme 10, 10 títulos en Amiga, ¿no? O sea, no puedes quedar con 10, tienes que hacer un ranking. En el número 10 tenim el Nemesis 3. Nemesis 3 que tenim també en el número 8 el Nemesis 2, ho dic perquè com que els tenim tots tres ja, en el número 6 tenim el Nemesis 1, per tant tenim el, el, el trio de jocs... Nemesis no? de Canava? La, la trilogia Nemesis col·locada entre, entre els 10 primers, no? La trilogia Nemesis, la verdad es que hizo historia. O sea, sí. y me parece, tot, estoy totalmente de acuerdo en el ranking, en que estén los tres. Uh -huh. Parece sí, sí, totalmente. Yo, yo, creo que es de la mejor saga de shoot em up de, de todos los tiempos. Aquest, Nemesis. aquest, el Nemesis va sortir a Mercade, també? O no? también només, Nemesis, sí. Arcade. un altre nom. Eh, no, salió, es que fue bueno porque eh, Nemesis no, salió en arcade, entonces salió Gradius. Pero luego a posteriori, yo recuerdo que había máquinas de Nemesis se olvidó todo. Digamos, el, Nemesis 90. Nemesis 90. después salió versionado para X68000. Eh, ah, para el mismo que Castlevania también, aquella eh, Final Fight, arcades. Vale, correcto. Bueno, yo me refiero, mm, como muy bien dice Edu, que aunque sea en arcade, ese, eh, es que me, me he descolocado. Eh, Lo que salió en arcade es esa trilogía, ¿vale? Luego, <laughs> o sea, la cosa se olvidó, ahora eh, <laughs> me retomar el hilillo, la cosa se olvidó un poco y salió los, los típicos Salamander. Y luego ya, bueno, la cosa se, se tranquilizó, pero entre Nemesis, Gradius, Gradius, Nemesis... recuerdo que ya recordo aquella època que va sortir també type que, que también era un, un donde que va sortir en una època que sortien molts d'aquest tipus mm -hmm. de, mhm. de shooters que, que eren transversals. No? És que, de fet, Nemesis, perquè els oients que no hi hagin jugat o que no el coneguin es puguin fer algunes referències, és el típic joc de naus espacials, i n'hi ha de dos tipus de jocs de naus espacials, els que van cap amunt i els que van cap al costat, okay. no? O sigui, l'escroll vertical i l'escroll horitzontal. Doncs aquest és dels jocs mítics de l'escola horitzontal, o sigui, l'avionet que va cap al costat, la nau espacial que es desplaça i que, i que va trobant-se doncs, diversos enemics, esquadrons d'avions que són similars, esquadrons que són diferents i normalment el que es troba al final de cada nivell, que és el final de fase, no? el boss... Aquell, aquell monstre que mai, mai te'l pots carregar. De final, de final de fase, que recordo molt el, el del primer nivell del Nemesis, que era molt difícil, a més a més, del Nemesis 1, que havies d'entrar just dins d'una nau molt gran que sortia que ocupava sí. la pantalla i t'havies de col·locar sí. just dins de la, de la nau aquesta, no? Es que eh, lo primero, antes de hablar de eso, Edu, le preguntamos por el Saxon y lo, no hemos matado. <laughs> Porque no es ni shoot'em tema horizontal ni vertical. vale, o sea, ...lo ho dividiríem en els... Pa, pa haver-nos matat. El ahí de Konami también. No, no em feu quedar es sisplau. Retomando lo que es la trilogía que consta en, en el top 10, yo creo que, a ver, lo que es por cariño como juego y siendo el primero, el Nemesis Em, el primero hace bien en estar en el sexto lugar, pero yo, a ver, hay que reconocer que técnicamente el 2 yo creo que rizaron el rizo. ¿Sabes? Con la primera versión, digo. Eh, es mejor técnicamente y la mejoraron algunos, muy pocos, porque ya el 1 era grandioso en jugabilidad, pero yo creo que el 2 tendría que estar eh, mejor situado que el primero, aunque sea quinto, por ejemplo, en Nemesis 2 y sexto en Nemesis. Es que las músicas, concretamente, por ejemplo, yo, o sea, disfruté como un enano pocas veces en mi vida, incluyendo los R-Type y todo esto, pocas veces he disfrutado tanto con un shoot em up como con los Nemesis 2. Incluso me acuerdo que aún no, yo en aquel momento estaba medio recién mudado aquí a Barcelona y me iba a casa de mi tío Javier a jugar con su MSX que tenía Nemesis 2. Bueno, Todos tenemos un tío cuento. Javier, un primo, un primo Juan, ¿no? <laughs> ni, te, ni, te, cuento, o sea, la, recibo la luz, ¿no? Pero vamos, que estoy de, totalmente de acuerdo con Edu en, en que el, en el ranking, por, digamos, entre los tres Nemesis jo le otorgaria el, el cetro no, de ganador a, a la segunda part. Fent un petit parèntesi i marxant una mica del, del que és senzillament MSX, estaríem d'acord que Nemesis forma part uh, dels grans jocs del shot em ups en, en scroll totalmente, horitzontal, sí, o sigui, totalmente. fugint només de l'MSX, eh? o sigui, eh, sí, tinguent en compte doncs, els R-Type, tinguent en compte tot, tota la sèrie de, este, de videojocs que han pogut sortir. Como bien ha dicho Edu, forma parte de la historia del videojuego, independientemente de MSX, de X68000, de, de, de Amiga, lo que tú quieras. O sea, es un juego que de los aquellos que aún pasarán décadas y seguramente, y esperemos que sí, salgan versiones nuevas porque realmente se lo ha ganado a pulso. ¿no? Nemesis Gradius. A mí lo que m'agradava més mí es de jocs era que mm, la de armas que et venien noves... <laughs> sí, el era, el era un puntazo. era espectacular, a eh, que era un, em, em un no? yo de, de, de disparar... Sí, sí. y el láser doble, y apretar, doble con, dos opciones y pataban dos, ah, venga. Sí, lo que habían, mm, habían enemigos. ¿Te acuerdas tú en Nemesis 2 el primer enemigo? Siempre corto la <laughs> el enemigo. El enemigo. El <laughs> enemigo. sí, ¿no? No, yo me acuerdo de la mili es que no fui. O sea, yo me <laughs> escaqué. y bueno, en, el Nemesis 2, digamos, la primera fase, el enemigo final era una nave enorme azul, ¿no? en aquellos tiempos era enorme, porque vamos a ver, hablamos de un monitor de una tele normal 15 pulgadas, ¿vale? Pero es una nave que ocuparía pues posiblemente una sexta parte de la pantalla. En aquel, en aquel momento era un sprite complejo y enorme, aparte era bastante detallado. Y tenía dos, tenía dos opciones. Una, liarte a disparos porque muy originalmente el punto débil estaba en el medio, tenías que ir acabando de cargártelo. Y una vez te lo cargabas, o explotaba o te metías dentro. Y como maniobras es mal, que a mí me pasó, ¿vale? No, no una vez, varias. Aquello maniobras mal, das arriba o abajo, porque aquellos joysticks, yo me ponía nervioso. <laughs> Y en vez de meterme, estaba a punto y va Me reventaba la nave y a mitad de fase otra vez, bueno, aquello me ponía loco. Pero <laughs> si entrabas, entrabas a otra fase, uh -huh. ¿vale? Que, que, que desarrolló un, havia un desarrollo paral·lel al joc, t'acordes tu d'aquello, no? O sigui, es trencava el desenvolupament normal d'un nivell, un nivell i un altre, sí, sí, coses sí. que llavors recuperarien molts altres jocs que he dit, el famós Super Mario 2, aquella, aquelles ampolles sí, que hi havia de poció de màgica que et sí, feien sí, sí. saltar al, al nivell següent, no? A veure, en aquest parèntesi que hem fet dels jocs de, de shoot em up en, en scroll horitzontal. Tots en recordem algun, tenim algun eh, carinyo especial per algun d'aquests jocs. Jo, a mi m'agrada especialment fer els nostres particulars <laughs> top tens i els nostres particulars records d'aquí al programa i destacar-ne un, que sempre surten coses, a més a més, curioses. No? M'agradaria que cadascun digués, a banda del Nemesis, que tots hem dit va, que és molt bo, que és el primer, un dels clàssics i tal, quin és un dels altres perquè fos molt estrany, perquè n'han sortit d'estranys, estranys, recordo un que es deia Parodius, que era una cosa raríssima, oh. o, ra oh. o, o, o sigui perquè era molt bo, perquè ens ho havíem passat molt bé, quin és el, el joc de naus que recordem més, que ens porta més bon record i que, i que com a mínim doncs, ens permet recuperar algun instant aquests de, del passat, no?, la tertúlia. Bueno, tal vez en, en lo que es MSX, eh, <laughs> volver a retomar. podemos agafar todos los sistemas eh? Ah, bueno, mejor, mejor porque <laughs> de MSX el que más cariño tengo es al, al, primer Nemesis, pero lo que es Famicom o, bueno, Nintendo, eh, el Macross también. Muy buen título, Macross. buenísimo título. El de... El de ho a un, eh? El què? <laughs> Ho hem a un título A eh? uno solo. Ah. Pues... la ah. seva para la seva eh, excepcionalitat... si solo tengo que elegir a uno, me quedo con, con Axel Yo recuerdo I sempre bravo, bravo. Jo sempre recordaré el Defender, que també, va ser, va ser, va ser un joc que em va sorprendre molt eh, els, els seus gràfics, el seu so, fins i tot, i la seva mm -hmm. dificultat, també. Sí, perquè no era només destruir les naus, sinó que era mm, salvar els sí, sí, ninos sí. aquells... Que... Exacte, que, I més que podies anar a la dreta, a l'esquerra... I a més eres com semivectorial, pràcticament. Sí, sí era, era, era, estrany. Era sí. tot curiós. Antonio. Jo, què passa? Que la verdad, no es, por, no es por nada, pero es que iba a decir el mismo juego que ha dicho <laughs> Edu. pero bueno, por no fastidiar a nadie, pues mira, yo la saga Parodius, o sea, es que aparte de buen juego, lo que me ha llegado a reír Eran molt bons. Que m'han matado enemigos finales no porque <laughs> eran mejores que yo, no, no, no, no, no. és que m'han matado perquè m'estava partiendo de risa. El Parodius era un joc que parodiava una mica tot el gènere aquest de em up per horitzontal i et podies trobar, doncs, per exemple, un gat volador. Sí, sí, sí, sí, sí. <laughs> Dentro, un porc. un barco pirata, un <laughs> gato, con, le disparan el gato, un cara de circunstancia, que digo, ¿qué hago yo aquí? Una sardina tatuada, eh, cosas así. Luego, el, el 3, yo lo que digo, dentro de esa japoneses me gustan todos, pero el 3 de Super Nintendo jo és que creo que me, me daba algo, <laughs> me daba algo perquè me llegué a reír. Jo personalment... De... Estava en arcade, també. No recordo, evidentment, estava en arcade. Sí, sí, recordo un joc de... Jo perquè sóc més de Mega Drive, eh? jo me'n vaig cap, a, cap, al, cap al cantó Sega, recordo un fantàstic, recordo com ho havia passat molt bé, que es deia Hellfire. Ah, no sé si havíeu jugat Hellfire, mai, que era molt, molt, molt, molt, molt addictiu, també. molt bo, molt àgil, a més a més, o sigui, la nau no era allò que havies d'agafar un poder especial per aconseguir disparar de maneres diferents, no, sinó que tenies quatre possibilitats a l'hora. hora. Todo, que dentro de Mega Drive que destacar la saga Thunder Force. Home, Thunder Force no se puede olvidar. Sí, el 4, el 4 jo crec que és una obra maestra. En, en, Dream se versionó? En Dreamcast no. Al final no, no. Al final no, Jo un, però no recordo el nom. Vosaltres sabeu immediatament. Era un que hacía la música... bri, bri, bri, el Montcresta. El Montcresta. Eh? O sigui, és, Una cosa... És curiós perquè la música Y no recuerdo el nom la pantalla de títol. A ti preguntarte el título, mosques, no? preguntarte mosques el título del juego ese es un show, eh, En la calle. <laughs> Yo, ah, eh, Standard Force, eh, lo bueno que tenía para mí particularmente el 4, creo que era una maravilla, es que aunque parezca una chorrada, todos los juegos hoy en día disparas al malo y se ilumina con una especie de flash tenue, ¿vale? Thunder Force de los pocos que cuando disparas, en vez de ver un flash del enemigo final, mientras le das, ves cómo se van cayendo los tornillos al suelo, etcétera, etcétera. Va cayendo llena trozos. pues a mí la verdad. Bueno, y otro, y otro un juego a destacar en 16 bits sería Area 88, Ara... o més conocido com UN Squadron, el de Super Nintendo. UN Squadron, exactament, el que em faltava per comentar que també havia, també havia sortit en màquina, en màquina arcade. Sí, sí. No, I la recordo, original és la versió original, i recordo fins i tot que és de Capcom. Sí. sí. Recordo fins i tot que va sortir una versió per Amstrad CPC de 8 bits, que era que era al·lucinant el que van aconseguir fer amb un, amb un Amstrad amb la poca possibilitat que tenia dintre de les limitacions es que, que tenia un Amstrad de 8 bits, eh, no? Con un 464 sí, con un Capcom jo crec que sabe programar està en una calculadora. <laughs> O sea, es que es eso, que eras una calculadora científica te hace un, yo que sé, <laughs> un Street Fighter. El UN Squadron el que et permetia triar entre tres pilots, tenien un look una mica japonès, o sigui, un look una mica estil manga, les cares dels pilots que podies triar. Estava basado también en una sèrie d'animació. Mm -hmm. Exactamente. Japonesa. Sí. Y I entra entre tres tipus d'avions, més o menos actualizados i Y lo ibas comprando... Esto el de Super Nintendo lo tenía, ¿te acuerdas que lo podías anarlo comprando aviones nuevos, no te restringías a un avión solo como el arcade o la versión Amiga o CPC, etc. Sí, La versión de 16 bits de Nintendo era bastante parecida al arcade, cuanto técnicamente hablando, pasa que tenía algunos fallos, lo que es en modo a, que le faltaban modos de jugadores, como por ejemplo el de dos players. Sí. Que el de l'Amstrad el tenia, curiosament, que dius, sí. com, com pot, no? Un Amstrad de 8 bits tenir el, mo el Però, mode dels jugadors sí. i, la, i la Super Nintendo no, Se ¿no? puede pasar un poquitín por, por, por, alto, ¿no? Porque realmente dieron tal calidad al juego sí. que yo lo que creo que ahí sencillamente les metieron prisa. a los de Capcom. Recordo que va ser un dels primers jocs que va sortir a nivell espectacular per a, per a Super Nintendo. Mm -hmm. Recordo els vídeos que l'altre dia bons. recordava en Xavi del cerebro de la bèstia, no? de quan promocionaven la, la Super Nintendo abans de sortir al mercat, que contenien imatges del Super Mario World i del joc que sortia de, d'avions, de, del joc que sortia sí. de Shoot'em Up, era el UN Squadron, igual que sortia el Joe and Mac Caveman Ninja, el, de, el dels primitius. Sí, però el de Super que, no l'abordaron, no? Que, exacte, però van ser una mica els tres, les tres primeres icones de Super Nintendo que vàrem sí. poder veure, no? Si us sembla, fem una petita pausa per la publicitat. Hem recordat aquí tota una mica la, la història de, dels uh, shoot'em ups, dels jocs de naus especials a, partir, a través... a partir del Nemesis. A través del Nemesis. queda la, la resta de classificació queda, dels MSX. Queda la classificació i una classificació paral·lela que ens han preparat dels tertulians perquè no estan gaire d'acord amb, el que, amb el que ens ha preparat la gent de MSX Gamesbox. Tornem ara mateix. Game over. Doncs seguim el Game Over, una catalana parlant sobre l'actualitat del món dels videojocs i també sobre tot allò que ens recorda l'etapa clàssica i avui recuperant tot un mite que és el sistema MSX, un sistema que es va crear a Japó, que va intentar ser un estàndard que va aconseguir eixamplar-se tot el món i que va crear grans videojocs com els que comentàvem, la saga Nemesis, el Salamander, jocs de naus, en escola horitzontal, però també d'altres jocs que també teníem a la llista polèmica d'avui, com el número 7, que és el Fórmula 1 Spirit, joc de Fórmula 1 en el que es veien els cotxes des de dalt, eh? la part superior, no sé si hi ha molt a comentar sobre aquest, sobre aquest joc. jo la verdad, yo me lo pasé muy bien con este juego. Divertit per la senzillesa, ¿no? per la senzillesa dels es que gràfics. És senzill, la... lo, lo, que pasa es que a la parte ha bastantes opcions, ¿no? mm -hmm. de Tanto de tipo de coche como de carrera y tengo que decirlo, la música a mi me, me engancho un poquitín, saps? En el número 5 tenim el Maze of Gallius, una mena d'arcade similar a plataformes, típic de joc de plataformes, no sé com uh, com el valoreu, jo no vaig jugar-hi ni el recordava, o sigui, jo quan l'he vist aquí eh. en el llistat, dic, bueno, dic, si, si la gent de MSX Gamebox l'ha <laughs> votat, alguna cosa devia tenir, no? Home, jo recordo el nom, que es parlava molt d'aquest joc. Maze of Gallius, mm -hmm. mm? també de Konami, del 1987, el número 4, Penguin Adventure, jo aquest joc recordo que és bastant sorprenent, perquè és una mena de joc en 3D, que no és en 3D, és un 3D fals, no? en el que vas eh, tirant endavant, o sigui, és un pingüí que el veus d'esquena i va doncs com lliscant per unes parets completament gelades dels pols, no? o del pol nord o del sud, no sé d'on ve aquest pingüí, i es va trobant amb certes dificultats. No? Probablement un dels primers jocs que es pot del parlar d'aquest estil de 3D. No? Sí, sí, sí, doncs dels els del sud. No? Sí, sí. Ja, sí, sí, el nord no n'hi ha. Sí, sí. Ara m'han matat. Ja. Jo, jo ho he pres ara, això. Eh? Jo, tampoc, jo, tampoc, jo tampoc o sigui, ho sabia. Espera un moment, pausa. Al, al Pol Nord no hi ha pingüins? No. Bienvenidos a Són National Geographic, en una catalana. Sí. És que hauria, haurien de mirar més al National Geographic. Eh? Ei, no vull passar-me de llesta. No, no, no. Bé, no, perdoneu, abans d'entrar, i al Pol Nord hi ha, hi ha algun tipus d'animal que no hi hagi al Pol Sud? No potser? ho sé, no ho sé. Jo crec que el pròxim programa hauríem, hauríem Bé, està el número 4, Penguin Adventure, eh? l'aventura del pingüí, també de Konami, del 1986. Com el veieu, aquest joc en 3D, una mena de perspectiva en tres dimensions sí, que anava avançant endavant. Que... Difícil de programar, no?, per l'època, no? Sí, a, además de difícil de programar, yo creo que es un juego eh, que para aquella época es un juego de conceptos totalmente nuevos, justamente por el, por el tipo de juego. tipo de juego, que es un desarrollo que la gente, a ver, no estaba mm, acostumbrada a jugarlo y además que muy adictivo. Es uno, yo creo que es uno de los juegos que yo creo que entra entre un pequeño ranking de cinco juegos de que puedes jugar una partida cada dia, jo crec que durant tota la vida i no agobiar-te. No t'avorreixen mai. El pròxim programa hem de fer els jocs addictius, eh? Exactament, sí, sí, la okay. llista dels jocs, jocs addictius. addictius. aquesta la farem nosaltres. Recordo que hi ha un joc per a PlayStation, eh, han sortit diverses versions, jo recordo l'últim que tinc ara present haver jugat és, és un de PlayStation 2, però sé que n'hi ha més que es diu Clonoa, que és una mena de, de joc que més o menys em, em sembla similar, o sigui, com un Penguin Adventure d'ara, no? O sigui, que tens el personatge vist des de darrere i que va avançant per tot de nivell nivells, una mena de tobogans grans, una mena de nivells, i el veus amb la perspectiva de darrere. Ho dic perquè els oients que no es fagin idea del, del Penguin Adventure puguin imaginar-se més o menys com és. Hi ha algunes fases no? del Super Mario sí. 64, per exemple, Exacte. que també està amb tobogans. Recordo uns nivells del Sonic 2, que va ser doncs, la revolució quan va sortir el Sonic 2, que, que a banda de que podies triar la guilla, la, la guineu en Tails, que era l'amic, sí. les fases de bonus també eren una mena de tobogant en el que Sonic s'anava desplaçant i el veies des de la part de, de, de la part de darrere. No? En el número 3 tenim el Nightmare, feia una mena de joc de paraules entre Night, que és guerrer, i Nightmare, que és uh, malson. Mal Mm -hmm. Jo aquest joc el recordo que el tenia un amic meu, que tenia MSX, i m'encantava veure com jugava. Uh, jo no jugava <laughs> perquè doncs, uh, ell dominava moltíssim i feia d'espectador al·lucinat d'aquell joc i doncs, tots els nivells que passava. No? Com funcionava el Nightmare? Era, uh, era curiós, era com un scroll uh, vertical, mm, era com un shot, shot em up, però amb un personatge que era un viking, que anava disparant doncs, de, eh, de, tot, de tot personatges que li anaven venint de dalt. Una, una mica de comando. Sí, sí, sí. con, unos tintes de Gemini Wing. Mm, puede ser, es, un, juego que salió de Toaplan. Lo que pasa es que Plan no se conoce aquí demasiado, pero realmente los juegos que he ido haciendo, sobre todo a nivel arcade, precisamente de scrolling vertical, han sentado la versión de Outzone, de no sé si os suena, de, es un juego visto desde arriba, con llevas tanto uno o dos jugadores, el típico arcade, todo el rato pa, pa, pa, a tiros contra los bichos que vienen, usualmente androides, robots y cosas así. Y bueno, hace poco la máquina, la ROM que la encontraremos en MAME, ¿eh? se llama Outzone, eh, Outzone, eh, fuera de zona, Eh, bueno, salió versionado para PlayStation incluso. Y bueno, se ve que han habido poquíssimos, porque apenas ha oído nada d'ell. No sé si us acordáis de haver-lo visto. Mm -hmm. tenim, tenim en el número 1 i el número 2 els Metal Gear, la primera i la segona part del Metal Gear. En el número 1 ens hi col·loquen el Metal Gear 2, i en el número 2 ens hi col·loquen el Metal Gear 1. Fem una mica d'història. Què és Metal Gear? Perquè ara, a més a més, eh, hi ha la febre eh, del Metal Gear Solid 2 sí. de PlayStation. Enseguida, no, espera, no? Ràpidament. Un no? jo creo que alguien se ha dejado con el tintero. Sí, bueno, eh, comentar un poco del, estilo de juego de Nightmare que uno de los juegos que mm, también que se puede comparar con, él y que yo creo que es uno de los clásicos del videojuego. Lo que pasa es que, eh, bueno, me refiero a Gauntlet. Ah. Lo que pasa que Gauntlet mm, yo lo encuentro un mm, poco más adictivo porque le habían incorporado laberintos. O sea que Nightmare I la... no de un jugador, el Nightmare? Porque el Gauntlet, una de las grandes cosas también era la posibilidad de jugar más de una hora que no. A, mí me suena de que no. Yo no me acuerdo, me parece que no, pero... Eh, Metal Gear. Metal Gear, yo te digo una cosa solo. Yo pondría el 1 donde el 2 y el 2 donde el 1. O sea, yo creo que el Metal Gear 2 de MSX, sinceramente, mm, no fue tan bueno ni de lejos como se esperaba. Incluso el 1 fue tanto que tal vez sentó un poquitín de És tan important el Metal Gear? O sigui, és, és tant, una cosa tan gran com el que s'ha fet volgu... o s'ha intentat uh, voler donar a entendre, no?, amb la sortida del Metal Gear Solid 2, a dir, doncs, el gran referent joc de l'any 1987, gran referent amb un canvi d'entendre de, els videojocs, una mica més d'estratègia, una mica més de pensar, una mica més d'intel·ligència artificial per part dels enemics. Mira, a veure... ¿va ser tant o, o, és una mica el que ens han volgut fue, fer creure, Fue eh? tanto, fue tanto y es más, hablábamos un poquito de de rememoremos un poquito, que sería, por ejemplo, en Nintendo está Shigeru Miyamoto, en Sega está Yu Suzuki y en Konami está Hideo Kojima. Vale, Hideo Kojima es... Son, son cousins, ¿no? O sea, <laughs> o sea digamos, cada, cada compañía tiene su... ¿no? Sí, sé que son japoneses porque miraron todo el rato así con los ojos, ¿saben? Rasgados. Y tú, Nano, que os estáis durmiendo, que os estáis Sí, sí, sí, pero que va, muy despiertos. Yo creo que cada cual, lo las tres personas que he citado, son, digamos, el, el, cerebrito, por así decirlo, de cada compañía, ¿no? Y creo que Hideo Kojima es el, de, el que le le pertoca a Konami. Ràpidament, quins jocs no estan a la llista del top 10 aquest que ha elaborat la gent d'MSX Games Box i que hi haurien de ser necessàriament? I Primera si, pregunta. I, I la si segona... Ara, ells dos, exacte. Clar. I la segona que deixo a l'aire és és normal que tots els 10 jocs de la llista d'MSX siguin de Konami, que ja ens ha anat bé lligar-ho avui perquè vam fet bueno. el reportatge de Konami en el Game Clàssic, no? de la casa Konami. Però, primera pregunta, quins jocs hi falten? I segona, si és normal que tots siguin de Konami. És normal, sí i no. Sí, porque la mayoría de calidad que tiene de software MSX es referente a, gracias a Konami. Pero yo creo que hay tres o cuatro compañías que faltan y, por ejemplo, destacar el Rastan Saga ¿eh? de Taito o, o, ya lo que es rol más sería para el mercado japonés de Nihon, Falcon Corporation sería la saga Is, por ejemplo, o Dragon Slayer. Yo creo que estos son títulos que, que no los veo aquí. Y, a ver, mm, los dos últimos que he comentado es más normal que no estén porque eh, son títulos por y para el mercado japonés, pero lo de Rastan Saga, que habiendo salido en arcade en Occidente y todo, no sé, lo veo un poco, poco pecado. Falta, falta en el ranking, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, supongo que lo que habéis dicho, no son 10 juegos, la gente ha votado, vamos. Yo, -huh. Eh, jo, a que estaba parando del Neymar, eh, se m'ha acudit una pregunta que a mi m'ha passat eh, molt poc perquè no he acabat gaire jocs, però que jo, eh, quan he acabat un parell de jocs, un d'ells recordo el Pijamarama, Mm, després, el desinterès total en continuar jugant amb aquest joc. O sigui, <laughs> quan acabes un joc, almenys a mi m'ha passat, m'ha passat molt poques vegades, de aparcar-lo i no jugar més, perquè ja... ja... Sí, us ha passat acabat. a vosaltres, això? Bé, sí, sí, eh, sí, clar, sí, sí totalmente. Sí, Lo que pasa es que afortunadamente podemos decir que, bueno, ya que hablamos de Konami, muchos de esos juegos, una vez te los has pasado, los vuelves a coger, los eh, vuelves a coger, los eh, vuelves a coger y sigues, sigues jugant. Bueno, perquè per jo... fer més puntuació, potser, o... porque la palabra, una de las palabras que definen a Konami, igual que a otras compañías como por ejemplo Capcom, por, decir una boleo, es jugabilidad. Y mientras un juego sea jugable, podrás tenerlo años y años. Y yo creo que, bueno, yo creo que el juego, el juego más ausente de la lista, yo creo que es Drácula, o Castlevania para, para los amigos. Uh -huh. O sigui, el Castlevania mític que ja teníem la, la, claro. o, bueno, Vampire la primera edició per a, per a MSX que ja anava amb el, amb el fuet, o sigui, lluitant amb el... Sí, sí, sí, a parte... Amb l'arma tradicional del, del Castlevania que llavors ha sortit en I era més ràpid. era, era una versió bastant més ràpida. I, además, bueno, està considerado que és la primera versió de Castlevania de, de tota la, de la història. Sí yo hace poco tenía una discusión con un usuario de MSX, yo defendiendo la versión de, de Famicom Disk, pero no, salió unos meses antes, eh, creo que tres meses antes, la versión de MSX. I fins aquí la tertúlia d'avui. Gràcies a tots els eh, Game Masters. Nosaltres seguim endavant amb la secció d'actualitat del programa. Game Now. Game Now. Doncs eh, després d'aquesta tertúlia plegada de grans històries, de grans anècdotes i de grans jocs amb l'MSX, avui dedicada quasi exclusivament a, a aquest sistema, anem al Game Now, que és l'apartat d'actualitat del programa. En l'actualitat dels videojocs avui parlarem del joc Smash Court Tennis de PlayStation 2, la presentació de les novetats de Nintendo per a la GameCube, del Crazy Taxi 3 per a Xbox, del Jedi Outcast per a PC i de la versió del Super Street Fighter Turbo per a Game Boy Advance. PlayStation 2 a tots els que els agrada el tennis, però que són poc amics de suar la samarreta, Namco els ha preparat la millor solució. Acaba de sortir a la venda Smash Core Tennis per a PlayStation 2. Els jocs de tennis han estat un referent des de sempre. No cal dir que el Pong, el primer joc de la història, tot i que rudimentari no deixava de ser un joc de tennis. Des dels clàssics jocs d'Emilio Sánchez Vicario, que tenien per als ordinadors de 8 bits programats a l'estat espanyol, fins a l'addictiu tennis de Game Boy amb el gran Mario com a àrbitre, hem pogut jugar a tennis amb totes les plataformes de videojocs existents. Una de les grans apostes dels jocs esportius d'aquest any per a PlayStation 2 és l'Smash Core Tennis de la companyia Namco, un joc amb vocació realista en el que podem elegir entre 8 tenistes professionals professionals que han donat els seus drets d'imatge pel joc. Així podrem ser Andrea Gassi, Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov, Patrick Rafter, Martina Hingis, Anna Kurnikova, Mònica Seles o Lindsay Davenport. El joc ens permet disputar tres tornejos oficials, l'Open d'Austràlia, Wimbledon o l'Open dels Estats Units. Com a bon joc d'esports també ens dona una gran quantitat de possibilitats per configurar-lo al nostre gust en tots els aspectes, des del control dels jugadors fins a les característiques gràfiques. L'Smash Court Tennis no aporta res de nou, però és un joc molt recomanable per tot aquell aquella gent que encara no tingui un joc de tennis a casa seva i disposi d'una PlayStation 2. El millor jugar amb multitap, amb possibilitat de fins a 4 jugadors simultanis, perquè la velocitat i la suavitat de moviments afegides, el realisme de les repeticions i els efectes de so prometen hores de joc apassionant i apassionat. Smash Court Tennis de Namco ja és a la venda només per a PlayStation 2. GameCube. Nintendo ha presentat les seves màximes novetats de cara a la temporada de tardor-hivern d'aquest 2002. Moltes encara eren versions beta, però prometen una dura batalla de cara a la campanya de Nadal. Els grans títols de Nintendo pel que queda d'any són Super Mario Sunshine, Eternal Darkness, The Legend of Zelda, Metroid Prime, Star Fox Adventures i Mario Party 4. De totes formes, encara ens haurem d'esperar uns quants mesos per poder-los tenir disponibles per la GameCube. GameCube, perdó. A més, s'ha de tenir en compte que encara que tots aquests jocs formin part d'una llista impressionant, només són els que ha desenvolupat la pròpia Nintendo. Per tant, encara queden moltes sorpreses per descobrir de les altres companyies com Sega, Capcom o Konami que estan desenvolupant nous jocs per la GameCube. Xbox. El taxi més incontrolable de la història ja pot abaixar la bandera a la Xbox. Sega ha adaptat un dels grans jocs a la desapareguda Dreamcast amb un rentat de cara per a la màquina de Microsoft. Crazy Taxi 3 promet emocions fortes i qui sap si noves vocacions per a taxistes del futur. A finals del passat mes de juliol es va posar a la venda als Estats Units Crazy Taxi 3 High Roller. La nova edició de la saga Crazy Taxi, amb quatre nous vehicles de color groc per escollir i nous escenaris ambientats a la costa est i a la costa oest dels Estats Units, evidentment en la tercera entrega, per tant el nostre taxi boig haurà de satisfer les necessitats de tota una sèrie de nous clients cada vegada més estranys i més exigents. Una de les principals novetats del Crazy Taxi 3 és que inclou una gran quantitat de minijocs molt originals que es van descobrint al llarg del recorregut una mena de fases de bonus amb la particularitat que una vegada les has descobert pots accedir-hi i jugar-hi sempre que vulguis des del menú principal. En definitiva, Crazy Taxi 3 és un joc molt recomanable per tots aquells que han disfrutat de les altres edicions i que volen tornar a viure les emocions de portar clients a tota pastilla per les ciutats més increïbles en la nova Xbox. This is... LucasArts, productora interactiva de George Lucas, ha posat a la venda el retorn de la premiada saga Jedi Knight. El joc es diu Jedi Outcast i ha estat desenvolupat per Activision i per Raven Software. El protagonista del joc és el rebel Kyle Katam, a qui controlem en l'estil de joc en primera persona. L'argument es centra en l'amenaça del retorn del costat fosc, fosc de la força, anys després de la finalització de l'anterior joc de la saga Jedi Knight en els que Kylie havia venjat la mort del seu pare i havia salvat la vall del Jedi de la presència del Jedi Foscus. Les característiques de Jedi Outcast han millorat sensiblement. L'espasa de llum ens permet realitzar una gran quantitat de nous moviments d'atac i de defensa. A més, podrem controlar nous poders de la força, salts espectaculars, empentes a distància i trucs mentals, entre d'altres. El joc s'ha desenvolupat utilitzant el potent motor gràfic del Quake 3, cosa que sempre és una bona garantia. A més, Jedi Outcast ens permetrà explorar escenaris tradicionals de la saga Star Wars com la Ciutat nebosa, l'Acadèmia Jedi de Yavin 4, Nar Shaddaa i la Lluna dels Contrabandistes. Per si això fos poc, es pot jugar amb més d'una persona alhora amb els modes de multijugador en l'entrenament Jedi i en el joc per equips. Game Boy Advance. Sense cap mena de dubte, un dels grans títols en els jocs de lluita de la història és la Street Fighter. Doncs Capcom i Ubisoft s'han eh, tornat a juntar per fer-nos recordar els grans moments amb la Game Boy Advance. Els fans de Ryu, Ken, Dalshim, Onda, Chun-Li, Gail, Vega, Sangief i companyia poden reviure els seus millors combats en el nou Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Amb una qualitat gràfica excel·lent, la Street Fighter 2 de Game Boy Advance ens deixa escollir entre tots els personatges de la saga Street Fighter. També ens permet triar si volem jugar en modalitat arcade, com la màquina recreativa, si volem fer entrenaments o si volem jugar contra un altre jugador connectant dues Game Boy Advance. És absolutament increïble com s'ha pogut portar tota la força i la màgia dels combats de Street Fighter 2 a la petita pantalla del Game Boy Advance sense perdre ni una mica de les seves característiques originals. El so està perfectament cuidat i els moviments, els combos i els trucs estan intactes. A més, ens permet triar el nivell de velocitat de joc abans de cada combat amb les opcions normal i turbo 1, 2 o 3. Sense cap mena de dubte, una bona notícia per tots els posseïdors d'una Game Boy Advance. Super Street Fighter 2 Turbo Revival ja és a la venda i pot produir efectes secundaris. Com sempre, acabem el programa amb una mirada als videojocs i a la xarxa, avui amb una visió dels portals especialitzats en això, en videojocs. Avui ens disposem a fer un repàs a alguns dels portals més coneguts de la xarxa pel que fa referència als videojocs. Són llocs a internet en què podem consultar les anàlisis dels últims jocs, trobar-hi guies, trucs, notícies, fòrums, etc. Comencem amb onlyplanet.com, only amb i llatina. És un dels més recents i, per tant, en creixement constant. I tenim notícies, a més a més, que hi ha moltes persones que estan visitant 1.200 1.200 eh, visites diàries, que no són pocs. Uh, això vol dir que d'un dia per l'altre, com a pàgina amb creixement constant, doncs hi podem trobar moltes novetats són especialistes en publicar novetats sobre el Japó, ja que tenim constància també que hi tenen bons contactes. Una pàgina altament participativa en la qual s'hi convida a escriure en el xat, fòrum, debats, etc. L'altra, medistation.com, potser el lloc web més popular en llengua castellana, amb molta informació, constantment actualitzada, anàlisi de jocs que en ocasions es fa en, en premiers de les mateixes marques, una extensa guia de jocs per totes les plataformes i per PC, canals de debat i un petit mercat de compra-venda i intercanvi de jocs i semblants. Un altre, amulatronia.com, és indispensable per tots aquells que us agraden els emuladors, les ROMs, els anomenats parxes, els trucs, de tot per l'ordinador, però, atenció, molta cosa per Linux, la qual cosa agrairan els usuaris d'aquest sistema operatiu. Es nota que en saben un munt de jocs antics. I l'última, astajuego.com. A banda de comentar novetats i de publicar notícies, donant-vos d'alta, podeu accedir a un servei de jocs en línia als quals s'accedeix des de tres zones de joc diferents. Una pàgina amb un disseny molt aconseguit. Recordeu que podeu accedir a aquestes adreces des donacatalana.com. Tots aquells que sigueu joc maníacs, afegiu aquests quatre llocs a l'apartat de favorits del vostre navegador. I fins aquí, per tant, la partida d'avui al Game Over. Recordeu que podeu saber més sobre aquest programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Celles, amb la col·laboració, com sempre, inestimable d'Antoni Hortal, d'Eduardo Rodríguez, de Montse Llussà i de Maria Fitó. Fins ben aviat!